F'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopedici, aħna nterqu lilin minn dak li Huwa ovvju, jew nkella xi drabi nidħlu aktar fil-fond f'dak li huwa ovvju biex naraw xi elementi li hemm fih li forsi mhumiex daqstant ordinarji jew li jistgħu anke jaħarbulna eh, tant illi jkunu moħbija fid-der kif hija l-espressjoni. U llum propju fuq hekk xtaqt illi nifoka. Illum għażilt illi biex nifhem aħjar il-Wikipedija bil-Malti nara daqsxejn eh, il-klassifiċi prinċipali f'dawk li huma il-kategoriji tal-artikli li hemm fiha. U dan huwa eżerċizzju komparattiv. Mhux għax li wieħed iqabbel hija xi ħaġa dejjem ideali, anzi ħafna drabi aħna ngħidu l-paragun huwa odjus. Imma f'dan il-każ wieħed jara daqsxejn kif jista' jtejjeb jew x'hemm li jista' jitjieb fil-Wikipedija bil-Malti biex dgin tkun tista' anke toffri aktar tagħrif milli diġà tagħmel u tkompli tiżviluppa b'mod san. U għalhekk jiena tħalt f'dik illi bil-Malti nsejħula il-kategorija prinċipali. Din kategorija jinsibuha b'diversi lingwi oħra, imma Ħaġa tal-iskantament, fil-fatt skantajt sew biha din il-ħaġa, ma jidirx illi din l-istess kategorija issiba fil-verżjonijiet tal-lingwi kollha tal-Wikipedia. Imma teżisti biss f'madwar 70-75 lingwa differenti. Fortunatament, il-Malti huwa waħda minn dawn il-lingwi. Kurjuża fil-verità din il-ħaġa għaliex e, memx daqstant lingwi oħra u meta nafu illi fil-klassifika ġenerali tal-aktar edizzjonijiet tal-Wikipedia illi huma popolati b'artikli il-Malti anqas jiġi ma l-ewwel mija il-fatt illi din il-klassifika tal-kategoriji jew il-kategorizzazzjoni fil-Wikipedija qed tingħata daqstant importanza Naħseb jien li hemm xi tifsira partikolari. U anke jekk wieħed jittawal fil-verżjoni bl-Ingliż illi kif jisma jistax jonqos hija l-iktar waħda estensiva f'dan il-qasam, l-ewwel kategorija insibu dik li bl-Ingliż hija msejħa main topic articles. U din il-main topic articles fil-verità hija naħseb jien aktar ekwivalenti għal dak illi hemm fil-Wikipedija bil-Malti, anke jekk huma il-kategoriji qabel l-artikli illi qegħdin jiġu klassifikati. Hemm kategorija għall-10 artikli essenzjali. U hawnhekk meta nidħlu f'din il-kategorija ta' l għaxar artikli essenzjali, fiha insibu biss illi għatem sitta. Is-sitta mill-għaxra huma l-arti, il-bniedem, il-filosofija, id-dinja, il-matematika u x-xjenza. Dawn jorbtu ma' lista ta' 10 artikli li huma essenzjali li għandu jkun hemm f'kull enċiklopedija. U fil-Malti, in-neqsin huma erba allura jekk hemm sitta. Qatt m'għandniex artiklu dwar l-istorja tal-bniedem, artiklu dwar il-lingwa, mhux dwar il-lingwa Maltija li ħarisna leha anka f'wieħed minn dawn il-vjaġġi milux wisq, imma il-lingwa bħala fenomenu. Il-ħajja ma naħsibx li hemm xi ħaġa li hija iktar mifruxa e, mut interess għalina bħala bnedmin milli hija l-ħajja, imma il-ħajja qatt m'għandniex artiklu dwar. U l-oħra hija it-teknoloġija. U hawn allura nistgħu ngħidu illi il-qofol ta' l-enċiklopedija bil-Malti li hija l-Wikipedija online eh, għandha sissa 60% minn dawn l-artikli. Ma dan huwa numru hija statistika li tista' tfisser ħafna u tista' anke fl-istess ħin ma tfisser assolutament xejn. Jekk imbagħad inkomplu nħarsu lejn l-artikli, fl-Ingliż naraw li mhux 10 hemm, imma hemm 40. U allura hawnhekk f'daqqa waħda eh, jerġa' jiġi sens ta' paragun li mhux mibni fuq il-perċentwali imma mibni fuq il-proporzjonijiet. U xi ħaġa li smajna anka minant uħut mill-mistednin sissanka inferxin matul mhux biss din it-tieni sensiela manka partikolarment fl-ewwel sensiela u għalli aktarx il-Wikipedija bil-Malti l-istess bħal Wikipediji b'lingwi relattivament żgħar oħra qatt ma sa jkunu jew anqas għandhom għalfejn ikunu kbar u estensivi daqskemm huma dawk eh, bl-Ingliż u lingwi internazzjonali oħra. Jekk inkomplu nħarsu lejn il-lista ta' kategoriji prinċipali, naraw hawnhekk illi hemm ċertu paragun interessanti. Dan għal fatt illi fil-verżjoni bil-Malti hemm 31 sottokategorija ta' kategoriji prinċipali fil-waqt illi fil-verżjoni bl-Ingliż hemm 41. Jider illi eh, il-paragun hawnhekk huwa interessanti għal fatt li anka il-mod kif inuma irrappreżentati ċertu kategoriji jidher li huwa tikka differenti minn kif wieħed iħares lejn l-affarijiet, per eżempju. Alfabetikament, l-ewwel kategorija li nsibu fil-Malti fil-verżjoni bl-Ingliż mhijiex meqjusa bħala waħda mill-kategoriji prinċipali. U hawnhekk qed nirreferi għal l-arti. L-arti jagħmel sens illi fl-Ingliż ma tkunx f'din il-lista ta' kategoriji prinċipali, għal-fatt li hemm anka aspetti oħra fejn din tista' tidħol. L-arti Eh, hija kollha parti mill-kultura u allura taqa' taħt il-kategorija prinċipali ta' kultura. Imma fil-Malti, kategorija kultura interessanti illi għanna wkoll. U fija hemm diversi eh, sotto kategoriji bħal ngħidu aħna eh, l-ikel u l-kuluri u l-lingwi, il-medja u l-istudji kulturali, imma l-arti Eh, hija bħalissa eh, maħruġa minn dan kollu. Imbagħad forsi wieħed jaħseb li tista' tkun marbuta ma' disċiplini akademiċi, imma biex ngħiduha kif inhi, l-arti minn nfisha għalkemm hemm konnessjonijiet ma' diversi disċiplini akademiċi, fil-verità minn nfisha l-arti m'għandix għalfejn tkun disċiplina akademika. Hawnhekk ma rridx nidħol f'kontroversi, ma qiegħed nara daqsxejn jiena kif huwa l-ħsieb ta' din it-tassonomija tissejja fil-xjenza tal-informazzjoni eh, jew anka fl-istudji tal-informazzjoni u f'dik li hija anka l-istudji ta' kif jinħadem per eżempju li katalogar fl-librerija. U jkolli ngħid li din hija sistema ta' kif jgħid anka il-filosfu Michel Foucault, xi ħaġa li turi sens ta' poter fuq l-erf. L-erf illi jitqassam b'ċertu mod illi meta inti għandek vuċi awtorevoli qed tiddeċidi xi ħaġa flok oħra, allura qiegħda timponi